Сега да видя дали един пастор може да чете от Библията на друг пастор. Ама много е шарена тая Библия, че се обръкам нещо. Ама моите е същата. Скъпоценни в Господа. Приемете поздрави от братята и сестрите в Кюстендил. Защото тук имаме един брат от Кюстендил. Стани да те видиме, бе, брате. Е, ама ще е, нали? Амин. Ама е много хубав, нали? Айде, чичи, бе. Ама има споделение, я поте го. Упрекаваме се. Сестро, Пастор, не сякаше това да каже. Ама не бе, защото и аз съм от Кюстендил, затова си, се, това си го паля. Печатна грешка, извинявай. Печатна грешка е тази. Абе, аз съм от Кюстендил, ама си взех жена от Благоев град Македонка. Оли македонките много убави, бе! Ка, люти чушки са. Е, пия днес, е, каш дай още. Е, па не е ли така? Убави. А, така че приемете поздрави от брата и сестрите в Кюстендил, приемете поздрави от... А, значи, тук има представители от, от три църкви сме. Кюстендил, Благоевград и тия хубави млади момичета, които виждате, те са от една църква точно до нас, от Крупник, на 20 км, но ние сме едно в Господа и служим заедно и мога да ви кажа, че те са, те са прекрасни работници на Господа, за Господа на дело. Разбирате ли? Не само слуша Словото, Ами дела. Как го? Извършители. Извършители са. Преди 4 години, знаете ли къде се запознах с тия момичета? На една нива за картофи. И когато отидох, на едни копири там вадеха. И тия момиченца там, да, да, 6 декара картофи. И те ги вадат да, вадат ги, заедно с техния пастир. А, това са двете пастирски дъщери тук. Това са Еми, дигни ръка да те видят. Тя е годеница на Жоро. Как е на македонски годеница? С годена. Свършеница. Свършеница. че значи, това са а, е, е, сестрите, е, дъщерите на пастора от Крупник, там където заедно служиме. Но мога да ви кажа, че заедно с останалите момиченци има още много млади хора. Те там работеха на картофената нива, вадат картофи и тези картофи ги изпращат в София и там други брати и сестри хранат бедните в София. 100 човека всеки ден. 365 дни в годината. Нема велик ден, нема 50-ница, нема разпъване, нема студ, нема жега, нема снег и маймуни да валят от небето, те ги хранят. Това е на дело Христос. И затова ви казвам, а, не е важно колко сте, а какви сте. Защото църквата на Исус Христос беше от 12 човека. А па аз тук като гледам сме поне 5 по 12. Ами? Можеме да обърнем не само щипа и целият свет. Радвам се за брата, който носи кръста а, а, разбрах, че това е кръст, той по този начин благовества. По различен начин можеш да благовестваш. Как благовестваш ти? Може като си носиш Библията да благовестваш. Имам един брат от нашата църква, той си като тръгне на църква, си носи Библията в ръката. И от вкъщи, качва се на автобуса, пътува половин час с Библията. И ходи през целият център на Благоевград с Библията. И той има най-дългата проповед. Да, по този начин казва, че е християнин. Всеки има да носи своя си кръст. Труден ли ти е живота? Как ви е живота? Македонци? А? А така ли? А, мъки, а, маки. И я не разбирам всичко, знам македонски. Маки, маки, а! Много имате готи от този живот. Имало в една, в една, в една църква една сестра, дето много се оплаквала. Оплакваш ли се понякога? Трудно е, нали? И се е викала, Боже, Боже, лесно му е на пастор. Дал си му убава жена, дал си му убави деца, убави керки, убав си, всичко му е супер, па и пастор си го направил. Много му е лесно. Да, да, Лесно му е Господин оня с китарата. Осана, осана, осана на висини. Е, виж как я знае. Много хубаво, лесно. Обаче, знаете ли, един ден, една нощ сънува сън. Явява и се Господ. Кой иска да му се яви Господ? А, ма сега ще ви питам след малко пада ли са. Много християни викат, е, че повервам, ама истински ще повервам, ако Господ ми се яви. Внимавайте на един там, кога одеше къде Тарс. А един от Тарс, кога одеше къде дамас, му се яви Господ. И като му се яви Господ, падна от коня. Помните ли? И ослепе. Я не сакам да ми се яви Господ. Я сакам да ми се яви пастор. Да каже, тук си избракал, брате, поправи си. Оти ако се яви Господ, он е страшен. От очите му огин излезе. А от устата му меч. Меч, а от ръката му железо. Разбирате ли? Арматура Фи-32. Големо железо. Да, да, така пише в Библията. И ако ти се яви Господ, знаеш какво ке направиш? Кепа. Да, да, и ке вика милост, милост. А ако ти се яви пастором, ти кажеш, пастор, па нещо не е добре. Пас, па за мен е дума, не, му, не се ли умори това, пастор все за мен да дума. Имате ли си такива сестри, дете се оплакват от църкът? И да, така се оплаквала и се явил Господ. И казал, дъжте. И аз не знам те, ти си учти, там отсъхвала лаза. Знам те, сестро. Знам ти болките. Знам ти маките. Знам ти радостите. Всичко ти знам. Ела саките заведа на едно место и я завел Господ една голема пещера. По-голема от тая зала. И там имало всякакви кръстове. Големи, маленки, железни, дървени, камени, всякакви. И избери си, да сестро, един кръст. И това да ти биде кръст. И она търсила, търсила, търсила и намерила там една ниша най-маленки. И казала, те той е Господи, че е за мен. Добре, сестра. Ама да знаеш, това си е твоя кръст. Разбрахте ли? Това си е твоя кръст. Всеки си мисли, че неговия кръст е най-тежък. Но ще ви кажа. Всеки има да носи своя си кръст. А ти имаш избор дали да помогнеш на другия или не. Ще ви кажа какво ще се случи, когато помагаш на другия да си носи кръста. Знам, че имаш кръст. Има една много хубава стара песен с жена ми пеене. Скъпа, само да ми помогнеш за един куплет. Да, не, не, застани на микрофона да ми хванеш глас. Ние пеем една много хубава стара песен, в която се пее така. За мен има кръст в живота. От Христа определен. Той леко се носи, когато близо е Исус. помагаш на чуждия кръст, знаете ли какво ще се случи? Сам Господ, сам Господ ще дойде и ще те вдигне заедно с твоя кръст. Господ ще те вдигне, когато ти тежи твоя кръст. И пак искаш да помогнеш на другия. Аз знам, че ви е тежко. И както каза пастора, Ей, македонците, вън от силата си, казва. Вън от силата си! Дадо. Те не са били богати хора и тогава, да знаете. Македония е била богата държава само кога Александър Македонски е завладел целия свет. Ама това е било чуждо богатство. Оти вие. Индия ли? Оти вие. Египет. Защо вие? Ма вие си имате толкова хубава земя. Но македонците никога не са се славили с големо богатство. И понеже и на нашия край му викат Македония, що да ви кажа, я ми джобовете. Ема, даже моя син ми се смее, тате, абе човек като те погледне, че помисли, че си много богат. Ама мимето вика, адано де, адано, ама надали. Така че, скъпоценим Господа, не, не, македонците са споменати в Библията не с тяхното земно богатство, но с техните големи сърца. И аз съм благодарен за това, че ни приемате. Идвах миналата година, тази година съм за първи път сред вас, но пак и биден. Защото имате сърца и имате дух за Господа. Приемете поздрави. Е, вчера имахме едно огромно състезание в София, една огромна зала, пълна с 500 млади човека, които се състезаваха относно Библията. И аз ще говоря с пастора, искам и вие да направите един отбор от 4 човека и до година в България и кевреваме по македонски. Да, да, да имате отбор, който да представлява църквата от Щип. Искам в името Господне да се изправите и да прочета един стих. Святото Евангелие от Лука и там 14 глава, 16 стих. Лука, 14 глава, 16 стих. Еден човек приготви голема вечера и покани мнозина. Амин. Амин. Нека да седне. Много дълго слово. Един човек покани, направи голема вечера и покани мнозина. Амин. Е, може би оти е вечер и аз взех да си мисля за вечера. Огладневате ли, брати и сестри, кога постите? Като постите, огладневате ли? Не? И аз огладневам, бе, хора. Бе, моля ви се, бе. Така като ме гледате да ви приличам на някой дето. Па я слаб пастор не съм виждал. Чуйте, чуйте. Всеки, който пости и огладнева, това е защото е здрав. Болният човек не огладнева. На болния му носиш, он вика, не сакам, не сакам. А аз викам, оти като съм болен се ни носат, кога не сакам, а кога съм здрав не ми носат. Нека съм здрав, па ми носете като на болен. Лукунче, албичка, портокалче, сокче. И аз всичко ям и всичко пия. Ето един човек, който направи вечер. Голема вечер. Това е, ние му викаме банкет в България. И вие ли така му Банкет. Кой обича да оди на банкет? Кои дигна ръка да идат на банкет? Амин да има. Дигайте ръце, бе! Амин! Банкета е много хубаво нещо. Има всичко. И най-вече е без пари. Ами нали така? Всичко е платено. В тази история обаче, кой е ония голем човек, дето направи голема вечера? Той голем човек е Господ Исус Христос. А големата вечера, това е сватбената вечера за всички уния, които вярват в Него и Той каза, елате на моята вечеря. Амин. Това е бъдещето, което ни очаква да знае, защото Словото казва. При глас на Архангел и при Божия тръба, мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред и след това всички, които сме останали в Щип, Благоев град, Крупник и Кюстендил, ще бъдем грабнати и ще бъдем всякога с Господа. Амин. Това е нашето бъдеще. Но айде да си говорим за нашето настояще. Какво, какво се случва с църквата днес? Да ви кажа, Абе да ви кажа, убаво песни пее. И като застанат едни проповедници, като вземат да проповядват, абе, горе доли и добре проповядват. Даже се, може да се слушат от време на време. Не заспиваме. Има ли заспали? Нема. Амин. Така че, скъпоценни Господа, но да ви кажа, истината за църквата, за оная църква и оная любов, която е в сърцето ти, не е точно това. Знаете ли коя? Истината за църквата днес е, че църквата много обича да се извинява, да се оправдава. Разбирате ли ме? Правилно ли казвам думата? Вижте какво казва Словото. И кога беше време за вечерата, го прати слугата свой да им каже на поканените, дойдете, защо веке се е подготвено. И почна сите како договорени да отказуваат. Првиот му рече, купив нива и ќе треба да одам да ја видам. Те молам, извини ме. Вториот рече, купив пет севгари волови и одам да ги пробам. Те молам, извини ме. Третиот рече, се ожених и затова не може да дойда. Кога се врати слугата му кажа на своят господар? Тогава се разсърди домакинот на куката и му рече на своят слуга. Оди бръго по площадите и улиците и градски и доне, донеси ги тука бедните, слабите, куците и слепите. И рече слугата, Господаре, направи все, що ми заповеда и още место има. И му реки е господарят на слугата и излези по патищата и ме го оградите и убеди ги да доладат, за да ми се напълни куката. Защо ви велам, никой от ония, що беа повикани, нема да вкуси от вечервата моя. Амин. Амин. Справих ли се на македонски? Е, да ви кажа. Вижте историята. Това е историята на оправдаването. Днеска повечето християни в неделя са прекрасни служители, в неделя ходят на църква, обаче през останалото време се оправдават. Аз много се радвам за вас и поста, който имате за това, че всеки ден някой стои в пост. Това е много трудна битка. Ти заставаш в процепа на благословението. И ти се молиш за всички. Това е една битка. Битка с твоя стомах, битка с твоя ум, битка с твоето сърце, битка с твоите убеждения, но ти стоиш пред Господа и Бог е оня, който ще даде победата. Но какво друго правиш? Ще ви кажа как се оправдават християните днес. Като им каже пастора, абе това трябва да се направи и те почват. Извини ме, пасторе, те молам, извини ме. Сега го немам на сърце това. Да сте го слушали това? А? И аз викам, бри, какви християни бе, пасторе! На тех им е лесно, като им даде пук на сърце права. Ами на мен нищо като не ми дава на сърце. На мен Бог на сърце нищо ми не дава. Ни на ум, ни на сърце. И аз си четам у Библията и у Библията пише Иди към бедните им дай храна. Ни на сърце ми е дошло, ни на ум. Така пише, така удам да правя. Знаете ли, що ни иде на сърце? Да ви кажа ли? На сърце ни иде това да сме най-любавите. Не ви ли иде това на сърце, а? Па да кажа, що съм убав. А? Ще ви кажа, що ви иде на сърце. Мани го той е проповедник. Мене да ме видите. Що лубаво па я време? Що ви иде друго на сърце? Оди ми на сърце, особено на по-младите, некъде да... Да, да, да, о, това ни е на сърце. И даже в света има такъв израз. Следвай сърцето си. Знаете ли къде ще ви заведе сърцето ти? Твоите чувства, ще си поплача малко. О, да, да. Чувства. Словото Божие е в послание към евреи 5 глава 14 стих казва А твърдата храна е за унези, които са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Тук не става въпрос само за чувства, а и за ум. Бог е Бог на чувствата. Бог обича, Бог ревнува. Как беше ревност на македонски? Люб... А, само любомора. Любомора. На български звучи уморен, уморен от любов. Смачкан от любов. Любомора. Много убава дума. Да, да, чувства! Ще ви кажа, на мнозина чувствата им ще ги заведат в ада. Това са чувства. Нека да видим чувствата на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Знаете ли, че Исус имаше чувства? И когато Той беше там в молитва, в Гецимания, Неговите чувства бяха, Отче, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Това са чувства. Това е тежко. Бог знае кога се чувстваш тежко. Той ли не знае? Той сам беше в Гецимания. Обаче вижте отговора му. Не моята воля, но твоята да бъде. Тук вече няма чувства. Тук се казва, готов съм Исусе да умря за всички. И за македонци, и за българи, и за англичани, за всички. Готов съм. Вижте, на Голгота Христос каза, Отче, в Твоите ръце предавам духът си. Тук няма чувства. Не съм против чувствата. Преди много години, сега ще станат 19. Да, преди 19 години и половина трябваше да предложа брак на това хубаво момиче. И е, чувства, чувства. Ей така сърцето. Ей така. Па едни китки! Ама Ама има как! От се смеете, при вас не е ли било така? Говоря за женените. А? И аз си спомни, пасторе, наскоро беше 22 години ли? Брак. 21. Сестра, ти си героиня. И у нас е така, ясно, Това да си женено за пастор, Само се смеят, не викат амин. Скъпоценни, да, да. И бяха големи чувства. Даже ние пеем една песен за чувствата там. Няма да пея сега. Оти, че избегате да, Но чуйте, чувствата са прекрасни. И когато аз отидох при това младо момиче и поднесох една орхидея, нали орхидея беше скъпа? Да. Знаете ли какво ми каза това момиче след две седмици? Не, няма да се омъжа за теб. О, чувства, ойдея мисли, ойдея надежди и взея си крила и... Толкова с чувствата. Нали искате чувства? А, чувства. Чувствата са прекрасно нещо. Но ти казвам, млади човече, чувствата ти ще те излъжат. Затова Господ Исус Христос ни даде Божието Слово. И каза, не го четете и не го изпълнявате. И ето, тия хора се оправдаваха. Единия вика, много съм заед, аз съм бизнесмен. Купих си нива. Кой от вас първо купува нива, а после оди да я гледа? Не е ли първо да идеш да я гледаш и после да идеш да я купиш? Кой от вас е така? И аз първо го гледах, гледах това момиче и като му се нагледах и... Обаче оно рече не. Ама след един месец, халелуя! Сръце се радва! Така е. Така е. Защото е прекрасно човек да е женен. Другия вика, купих си пет чифта волове. Кой да е си купува кола без да я опита? Отиваш, качваш се, паритнеш гумата, викаш, ма здрава ли е? Па бутнеш така, викаш, бе, здрава, и тогава купуваш, нали така? Най-интересно оправданието на трети. Ожених се. Ожених се. Ужас! Тя... Не бе, не е ужас, че се оженя. Не, не, не за това. А, а, а, аз съм ужасен. Как може Бог да му е дал най-ценното нещо? Това е другата. Вие си спомняте кога Бог направи Адам и виде, че не е добре за Адам да е сам. И Бог му даде най-добрия, най тази вече е кост от коста ми и плът от плътта ми е песен. Това е песен. И той пее за нея. Пее и я нарече Ева, което значи живот, майка на всички живи. Какво благословение! Бог да ти даде жена до тебе, която да дава живот на всички живи. Нали, това е велико! Той е човек. место да вика слава на Господа и кето да ми аз. И жената ке дойде. Той вика, ожених се. И аз не го разбирам това. Бог ти е дал всичко, което имаш не от нужда и ти вместо да се радваш, ти се оплакваш. Истината е, че човекът се ожени. Знаете ли защо има пръстен? Свършена. Не, свършеница. Това е годеница, нали така? Това е, брате, престоя на пръстен, само жената да си гледаш. Ако много не видиш, па и лупа сложи. Да. Това е вече, както се казва в песен на песните, аз съм ней, ней и тя е моя. Това е любовта между Господ и Неговата невяста. И Бог кани своята си невяста и вика, ела при на сватба, моме. А тя знаете ли що? Оправдава се. Оправдава се, бе. Заета съм, не съм готова. Знаете ли от кога е готова сватбената вечеря? Нали тук говорим за тази вечеря. Знаете ли от кога е готова? От преди 2000 години. Йоанн в откровението на Йоанн видя небесния град готов. Всичко е готово, бе. Знаете ли, че в момента не се готви нищо в небе? Всичко е сготвено, сестро. Всичко е сготвено. Има ли готвачи между вас? Кои са готвачи? Нема ли готвачи, бе? Вие ли сте готвачи? А, дома. Не бе, оти аз съм от ядачите, а вие сте от готвачите. Така че ви казвам, скъпоценни в Господа, всичко е готово. Знаете ли кой не е готов? Църквата Ощип не е готова. Църквата Благоевград не е готова. Църквата Крупник не е готова. Църквата Кюстендил не е готова. Невястата не е готова. А Господ е готов. И всеки момент може да засвират тръбите. И да се чуе глас, възлез тука. И ако не си готов, представяте ли си булка без рокля? И аз не мога да си представя. Невеста без фустан. невеста без фустан. А? Представяте ли си? Нема така. Вижте, забележете, че на сватба никой не вика, ей, младоженец, младоженец. Всеки вика, ей, булка, булка. Невеста, невеста. Всеки вика невеста. Забелязвате ли? Никой не вижда младоженец. Е, брат, и взема ми думата, е, па по-убава е, бе. Да ви кажа, аз мисля, че Господ се шегува понякога. В целия животински свят мъжките са по-хубави. Да, при животните, да. А при човека, пасторе, желам да ти кажа, о ти, с прискърби ти казвам, че Господ направи жените по-убави. И сега ние с тебе, що че правим, не знам. Викат да се църва, да се беля, не стана станах по-убав. Това е защото Бог така е благоволил. Дори в Библията казва, че човешките дъщери бяха много красиви. Но ще ти кажа, скъпа душо, дали си брат или сестра в Господа? Господ те чака да се приготвиш. Много ни е хубаво да бъдем заедно. И когато ние идваме заедно на църква, взаимно се подготвяме. Всеки един може да ти помогне в носенето на твоя кръст. Всеки един може да ти помогне, за да те благослови, да те насърчи или пък да те изобличи. Всичко това го прави Господ и Той дава една прекрасна благодат за да можем всички ние да станем готови. Моят въпрос тази вечер е, готов ли си? Готов ли си за Господа или ще се извиняваш? Вижте какво направи Бог. Понеже хората не искаха да дойдат на вечерята но той каза на слугата си. Знаете ли кой е него този слуга? Това сме всички ние. Ние сме тия слуги, на които Господ каза, казвайте на всички да идват. И маленки, и големи, и бедни, и богати, и учени, и прости, всички да дойдат. И аз ви питам, има ли тук место за още хора? Е, ба, щом има и ние сме същите. И его Библията казва, Господи, я събрали сме се, ощипаме и още место има. И Господ казва, канете, канете. Дали ще е този ден, за който сестрата каза, там дето фърляте камъни, някаква традиция имате тук, не знам. Дали ще е време, в което ще отидете при своя съсед и ще му кажете за Господа, наближава Велик ден? Бе, направете едни сладки, сладки, великденски сладки. И кажете, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за вас. Само повярвайте в Господа. Кажи го на твоя кумшия. Или... Знаете ли, че на кумшията трудно се благовества? Знаете ли, Оти? Оти комшията ви познава. Комшията ви познава. Ще завърши с един истински разказ. Наш брат го разказва, но това е истина. Той живеел на село. И там били двор до двор. И той повярвал, станал християнин. Обаче не си променил навиците. И че не се обичали с неговата комшика. Като си метели дворовете, той си имал букука и го фърлял от двора на комшика. Има ли голема ограда? Комшиката само това чека. Събира буклука, оп, обратно. И така всеки ден. Моля? Пинг-понг, да, играят. И това и прави живота интересен. Един ден обаче, нашия брат казал, абе, май това не е по Господа. И комшийката фърлила буклука, нашия събрал, събрал в един чувал и там оставил. На другия ден комшийката па фърлила буклук. Той пак събрал, събрал и пак там. И така два, три дни. Един ден вика, стоя си вкъщи, на вратата се свали. И кой гледа комшиката? С едни такива очи? И сплезил езика? Комши? Що бе? Къде е Буклуко? Оти ли ми го връщаш обратно? Дай си ми Буклука! Немам що да правя по цял ден! Оти аз си мислех какво зло да ти сторам, а сега като нема що? Той каза, еа, еа, сестри, еа целият буклук го взе един там на кръста на Голгота. Той взе моя буклук от, от моето сърце, взе буклук от моя ум и там го расна. А ако искаш и ти вече да наймаш буклук, не само от двора, ами и от сърцето и в ума, ела и биди моя сестра. И така тя повярвала и сега ходи там в църквата, където живеят. Скъпоценни в Господа, знам, че е трудно но не отказвайте Божията покана. Слушайте онези, които Бог ви е дал. Много се радвам за това прекрасно семейство, които пеят на македонски толкова добре. И аз, ако не знаех, че сте от Англия, ще кажа, тие са македонци. Да, много хубаво. Това е труд в Господа. Това е труд. И да се дигнете от километри, да дойдете да служите тук, това е жертва. Днес ние пътувахме 120 км, за да дойдем при вас. Ценя всеки един, който пътува. Когато вашият пастир пътува, помагайте на неговата съпруга, помагайте на неговите деца, помагайте тук на дяконите, един друг си помагайте. Защото това е истината в Господа. Защото на този човек не му е лесно, да знаете. Вие стоите отстрани и той се усмихва винаги отпред, но не е така вкъщи. Имат много трудности, много проблеми, които трябва да решават. И вие имате, две, две, имате два избора. Единия е да се оправдавате. И я нищо не знам, нищо не мога, и аз съм най-маленки от църквата и нищо да не правите. А другия е да кажете, пасторе, винаги съм на разположение. Ако Господ ти е дал и те е благословил с пари, дай му пари, бе. Ако Господ те е благословил и ти е дал кола, дай му кола, бе. Да, да, така правеха в първата църква. Ако Господ, да, да, ако, ако видиш, че има нужда, па вземи му децата, бе. Ти ги отведи на разходка. А не викайте пастор, нема време. Еми нема. Защото трябва да събира покука на някой. Да, да, така е. Ако жена му не може да се изготви, ми иди отекме, помогни, изчисти, изготви. Знаете ли какво ще се случи? Оная радост и благословение, които са от Господа, ще дойдат върху тебе. И ти ще викаш, откъде дойде у мене тая радост? Ще ви кажа, тя е от Господа Исуса Христа. Времето ми много напредна. Аз се отклоних от проповедта си, а вие много добре ме слушате. Чуйте. Словото ни казва. Казва ви, никой от тези, които бяха повикани, нема да вкуси от вечерята моя. Вижте, всеки един от нас ще бъде възнаграден пред Господа според труда си. Не според това какво си слушал, а според това какво си правил. Там, където Исус разказва тази история, той се намира в думът на един фарисей. Това е на един Божий човек, който проповядва Божието Слово. И сега си спомнете за един друг човек, който беше митар, който събираше пари, който беше нисък на ръст и който всички го мразеха. Спомните ли си името му? И се покани на, покачи на една черница. Захей. Вижте сега. Исус влиза в къщата на Захей, говори по Божието Слово и Захей взима решение. И вика, давам четверократно. Защо четверократно? Защото във второзаконие пише, ако вземеш от брат си ако го откратнеш, да му върнеш четверократно. Той е знаел закона. Затова той каза, връщам четверократно. И половината от имота си давам го за бедните. Сега вижте, Исус излиза от дома на Закей, обръща се и казва, днес стана спасение в този дом. Амин. Сега, същата история. Пак ядат заедно. Пак е на гости. Същия Господ Исус Христос е в къщата на един фарисей на един Божи човек, който проповядва Словото. Да не кажа пастор, че пастора мога да не ме покани вече. Та, та той е в къщата на един проповедник. Знаете ли, че Исус се излиза от тая къща и нищо не казва? Мога да ти кажа, че тази вечер Господ Исус е бил в твоя ум и в твоето сърце, чрез Божието Слово. Какво ще каже Исус за тебе? Знаете ли от кое зависи? от това дали ще промениш живота си. Не ушите си, живота си. Днес ние не променяме живота си. Или го променяме само за себе си. Че си купа по-убаво сако, че си купа по-убави обувки, ще, бъде, ще изглеждам по-красив, но всичко е за мен. Истинско благочестие пред Бога и човеците, ето що е да приглежда някой вдовицата и сирачето в неволята им и да пази себе си, неопетнен от света. Амин. Разбрахте словото? Защото не законослушателите, а законоизпълнителите са угодни пред Господа. Ти слушател ли си или изпълнител? Моля се да бъдеш и двете. Нека Бог да ви благослови. Амин. Искам да се помоля за вас тая вечер. Отче свят и Баща Небесни, Ти си благословен Спасител и Господ, наш цар всеки ден. Благодаря Ти, Господи, за прекрасното стадо в Щип. Благодаря Ти, Господи, за моите брати и сестри, за делото Божие, за малки и големи, които Ти призоваваш. Благодаря Ти за близки и далечни. Моля се, Спасителю, благи, да погледнеш на всяко сърце, на всеки ум. Благослови малките деца, Благослови младежите, благослови и старите, Господи, защото в Теб живеем, движим се и съществуваме. Моля се всяка молитва и молба, които се принасят на това място. Ти чуй, Господи, от святото си небе. И като слушаш, бъди милостив. Моля те милостта ти да бъде над този град и силата на Твоята благодат нека ги пази. Благослови домовете им, благослови Господи делата на ръцете им. В името на Исус Христос, нашият Спасител, благодаря. Амин. Амин. Амин. Пастор